onos kai he ex isu en pe menoi onos kai he mionos en tautoe e badisdon kai de ho onos horon ton tus anfoin gomus isus ontas e ganactei kai esket liasden ege di plagionos trophes exiomene he he mionos uden per bastasdei. Micron de auton tes hodu proiontun, ho onelates horon onon antecein me dunamenon, a felomenos autu to fortion, tae hemiono apeteken. Eti de auton porro probainonton, horon eti mallon apocamnonta, palin apo tu gomou metetisei mekrita panta labon kai a felonos apautou te heimono e pesek kai tote e keine apoplepsasa eiston onon aipen o houtos arasoi udoko dikaios tes diples trophēs axiothenai atar un kai he mas prose che me apotes arges al apo tu telus ten hecastu docimas dein diathesin